Mamă de iubire plină, azi cu toții te slăvim și în surghiunul vieții noastre am jurat să te iubim. Te rugăm, nu ne lăsa, ne ajută în lupta grea, ne ajută ne ajută, ne ajută în lupta grea.